Repetisi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 bagian kedua. Wa yuqimuna sholata. Wa huruf al-atfu Wadan au atau fa maka am atau shalalalala amma ada pun summa kemudian shalalalala bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-adfu dan art artinya yuqimuna fi'il mudhari ciri-ciri mudhari berawalan ya yutatu aunanu ciri-ciri mudhari berawalan ya yutatu aunanu tasrif yu'minu yu'minu yu'minani yu'minuna tu'minu tu'minani yu'minna tu'minu tu'minani tu'minuna tu'minina tu'minani tu'minna u'minu nu'minu yu'minuna dhamir hum as-salata isim Ciri-ciri isim itu ada delapan Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh Berawalan dan mamimu diawali awamilul ismi menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun kata majemu itulah ciri terakhir